aktivna islamska omladina Linz Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع Sigurno je kada bismo otvorili vrata ljudima i rekli, može, kad nađeš dokaz, ko što ima ljudi, šta je dokaz? Šta je dokaz? Kao šta, je, šta je njemu dokaz? A on jadnik ne zna sam šta je njemu dokaz. يوما تفعلين taf'ali. تباشر الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدي بنت تباشر الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدي المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي ماذا <laughs> ادخرتم من جهود A mi smo prošle godine govorili kako da se odnosimo prema greškama brata. Da kada ti dođe njegova pogreška, kada ti dođe vijest o njegovoj pogreški da je provjeriš, pa da imaš lijepo mišljenje o njemu pa kad se pokaže da je to uradio kako da postupiš prema njemu da ga savjetuješ da mu pređeš preko toga i tako dalje navodili smo pravila oko toga التباشير الصباح المنجلي ابقي الستار على الظلام وأسدني بنى التباشير الصباح المنجلي ابقي الستار على الظلام وأسدني المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء Sigurno je kada bismo otvorili vrata ljudima i rekli, može, kad nađeš dokaz, ko što ima ljudi, šta je dokaz? Šta je dokaz? Šta je, šta je njemu dokaz? A on jadnik ne zna sam šta je njemu dokaz. Osim ako je čuo od učenog čovjeka i siguran je da, da vjeruje osobi od koje je čuo, zna da je ta osoba povjerljiva i, i drži se određenog mišljenja. Ali u osnovi kada kažemo, ne, ne smije se svakome dozvoliti. Ja ću vam samo navesti nekoliko primjera. Dolazi pitanje za studente tamo, pošto ima jedna stranca, stranca gdje se odgovara na pitanje studenti Medine, dolazi pitanje iz Australije. E, eh, kaže sad, sestra postavlja pitanje, kaže, braće su se raspravljala oko jednog pitanja, jedni i drugi su imali jake dokaze, a radi se o formiranju partija, ulazku u parlamente i tako dalje, stvaranje koalicija. Da li je to u šerijetu dozvoljeno? Da li se može uzeti u obzir nužda i tako dalje? I sad ono što je mene najviše zainteresovalo jeste ovaj dio pitanja. Kaže u pitanju, braće su se raspravljala, ja sam pristupala toj raspravi i jedna i druga strana su imali jake dokaze. I kaže, međutim, ja opet nisam mogla da zaključim koje je od ta dva mišljenja jača. I ja prije, prije nešto, nego što smo napisali odgovor, napisali smo im poruku da njima i slišnjima nije dozvoljeno da se raspravljaju oko abdesta, a ne oko takvih stvari. Čuje, dvije skupine se razišle i dokaz jedni i drugi su... Ili dogodi se da se braća raspravljaju i onda odu kod nekoga za koga znaju da im može presudka, e, eh, mi smo se raspravljali, da nam ti presud. Subhanallah, vama u osnovi nije dozvoljeno da se raspravljate. Ti možeš samo da, da budeš, znači da i ti imaš status onoga koji pita možda postaviš pitanje, ali da se ti raspravljaš sa čovjekom koji je od tebe učeni, to nemaš pravo. Niti on te smije spustiti na taj nivo da se sa tobom raspravlja. Ako se on bude spustio na taj nivo da se sa tobom raspravlja, onda je on gori od tebe. Ako je tebi dozvolio i tebe stavio na, na svoj ran. Normalno, čovjek može nešto da bude nejasno i kaže, dobro, a šta je ovo? A na što se ovo odnosi? Tako dalje. Da postavlja pitanje, ali da on uđe u raspravu i da on bude na njegovom rangu, da bude ovaj ravnopravan, to je pogrešno. Tako da, moramo znači bitno je da se da se ovdje razgraniči da se napravi napravi granica iako ljudi tvrde i tvrde znači da im je želja da slijede Kur'an i Sunnet i pored toga oni sami ne mogu razumijevati Kur'an i Sunnet nego se moraju po pitanju toga vraćati na ljude koji bolje razumiju koji su učeni i koji će sa njih skinuti tu odgovornost na kraju krajeva kada on kaže osoba koja je povjerena sa njega se skida odgovornost neće biti odgovoran pred Allahom jer on je ispunio onaj vađib pitajte učeni ako, zna, ako ne znate I neće, ne, ne treba se više brinuti, pa makar to mišljenje bilo slabije, ali on je ispunio Allahov Đelešanu važi. Međutim, kad on sam raspravlja i sam sebi donosi, on u svakom slučaju griješi, pa makar potrefio. Jer govori o Allahovi veri bez znanja, a to je jedan od najvećih grijeha koji kojeg Allah je spomenuo sa širkom. I onda, znači, nakon toga Šebnu Semin a, navodi da postoje tri kategorije kada su u pitanju raz, kada je u pitanju razilaženju učenjacima kada je u pitanju razmatranje šerijatskih pitanja i donošenje stavova a kaže prva kategorija su učeni ljudi učeni ljudi, muđtehidi koji mogu samostalno dolaziti do šerijatskih propisa na osnovu onoga što znaju Allaha Đelešanu vjeri يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم يا من أخذته الدنيا وتباهى في عصيانه خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه إن أنت حباك الله A kaže prva kategorija su učeni ljudi. Učeni ljudi, muđtehidi, koji mogu samostalno dolaziti do šerijetskih propisa na osnovu onoga što znaju Allaha Đelešanu vjeri. čak šta više njima je važib da muslimanima daju šerijaska rješenja jer ne bi dobili status učenjaka da, ako nisu sposobni ako nisu sposobni da daju sebi i drugima šerijaska rješenja druga kategorija to su oni koji traži znanje ali nisu, nisu, nisu dostigli stepen ove prve grupe i ne mogu samostalno donositi šerijatska rješenja u, u svim pitanjima nego se mogu držati opštih šerijatskih pravila i ajeta i hadisa koji koji do njih dođu, ali ne smiju ostati nemarni prema pitanju učenih ljudi. Znači, mogu se u suštini držati onoga što su čuli. Ili nekih šarijatskih pravila i dokaza, opštih dokaza iz Kur'ana i Sunneta, ali moraju piti, pitati učenije ljudi jer postoji mogućnost da on pogrešno i pored toga da pogrešno shvati. Tako da i ova druga, ova druga kategorija mora se vezati za, za učenjake time što je razlika između ove i ove treće kategorije koju ćemo spomenuti jeste da im nije dozvoljeno da slijepo slijede učen, jednog učenjaka i da ga stalno da samo njega forsiraju i da samo od njega uzimaju jer oni znači imaju određeno znanje kojim oni ipak nekad mogu razlikovati šta je ispravnije a šta je slabije ako se kaže ovaj hadis je slab on zna on razumije međutim treća kategorija to su ljudi obični muslimani u koje smo rekli ulazi svaki onaj koji ne zna šerijat pa makar bio doktor nauka makar bio ekonom, makar bio imao veliko zvanje u, u ovo svjetskim disciplinama, on nema pravo da govori o Allahovi vjeri i na njemu je da pita učene s time što se ovdje postavlja jedno pitanje koga da pita znači ova treća kategorija normalno na njoj je da pita svako pitanje na koje naiđe nema pravo da, da ona razmatra nego da, da se vrati na učenu osobu Jer Allah Đelšanu kaže Fes'elu ehle in kuntum la ta'lamun Pitajte učene ako ne znate Međutim, ko su ti učeni? Na koga da se vrati? Dobro, pitajte učene Koga sad da pitam? Imamo deset učeni ljudi u gradu Na ovoga da se vrati Na ovoga i na ovoga Ima dio učenjaka koji smatraju da, da treba da nađe najboljeg i najučenijeg. Najbolje kojeg on vidi da je najbolji i u vjeri i u, i u, i u znanju i tako dalje. I da uvijek tu osobu, znači u, takve i slične osobe pita. A drugi dio učenjaka smatra da treba da uzme, da može da uzme bilo koga od tih učenjaka, ako se radi znači učenjacima koji su povjereni, povjerljivi, koji se drže vjere, koji se drže pravog puta, da bilo koga od njih može pitati i, i raditi po tome što je ispravnije mišljenje, mada je bolje i ljepše, ne, nije nareženo, nije važiv, da gleda onoga koji je učeniji, koji je bolji i tako dalje, ali ako bi pitao nekog od učenjaka ne bi, ne bi bio grešan i na taj način on se rješava problema sa kojim se mi često susrećujemo da čovjek pita ovoga pa onda ode kod ovoga pa ode kod ovoga i onda na kraju ne zna šta da radi pita trojicu i trojica mu dadnu tri rašta stava zato mu je najbolje da, da ili postupi ili po ovom ili po ovom mišljenju a u svakom slučaju se, će se sačuvati ovoga problema to je što se ti razilaženja i menheđa ahli sunnjata u kada je u pitanju razilaženja prelazimo na menhe žehli sunneta val džamata kada su u pitanju međusobni, međusobni odnosi. Spomenut ćemo samo neka pravila, nećemo se puno zadržavati, spomenut ćemo samo neka pravila koja, koja su jako bitna u našim međusobnim, međusobnim odnosima. Prva tačka ili prvo pravilo kojeg se ehli sunne val džamata drži u međusobnim odnosima jeste lijep, lijep ahlak. Ili a, lijepa čud i mora Šehol Islam ibn Temi u svojoj knjigi, u svojoj knjizi Vasitijskoj akidi čitavo poglavlje posvetio je lijepom, lijepom ahlaku. Iako je to knjiga iz akide, iako tu se govori o menheđu ili sunetu od džemata po pitanju akide, ali je uvrstio i ahlak zbog toga što je on jako bitan u životu jednog muslimana. I bez ahlaka musliman, musliman je kao, kao drvo bez, bez listova. Musliman koji, koji za sebe tvrdi da sledi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nema lijep ahlak, daleko je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, daleko je od njegove praksi. Jer znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio najljepšeg ahlaka. Allah ga je takvim i opisao. Zato kaže šeku l'Islam ibn Temi u Asitijskoj akiri, وَيَأْمُرُونَ بِمَكَارِمِ الْأَحْلَاكِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ Kad govori o ahli sunnetu, kaže i ehli sunnet naređuje lijepo ponašanje i lijepa djela. ويعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم i kaže ubijeđeni su u riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa mu'mini sa najpotpunijim imanom su oni koji su najljepšeg hlaka Mu'mini sa najpotpunijim imanom su oni koji su najljepšeg ahlaka. A nama je poznato da se iman smanjiva i povećava. A najpotpunijeg su imana oni koji imaju najljepši, najljepši ahlak. Dalje kaže šehhul Islam ibn Temije وَيَنْدَبُونَ إِلَا أَنْ تَسِلَ مَنْ قَتَعَكَ Kaže i preporučuju da imaš lijepe odnose prema onome koji sa tobom te odnose prekinuo. Preporučuju وَأَنْ تُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ i da daš onome koji tebi uskratio o an ta'fu an men zalamaka i da oprostiš onome koji ti je učinio nepravdu to se u islamu zove keremom plemenitošću kad čovjeku oprostiš onda kada imaš mogućnost da ga kazniš to je plemenitost u islamu a nije plemenitost da, znači, da se u osnovi prema njemu odnosi, lijep odnosi, što je pravda. Kad čovjek se u osnovi lijep odnosi prema muslimanu koji, koji mu nije ništa uradio, onda je to pravednost. Ali kada, kada mu praštaš, onda kada mu možeš uzvratiti, onda se to zove plemenitošću. Zatim kaže šehhul Islam ibn Tejmije, وَيَأْمُرُونَ bi birril validej i naređuju dobročinstvo roditeljima wasilati arham i održavanje rodbinske veze wa husnil jivar i lijepe komšijske odnose wal ihsan ila al yatama wal masakin i kaže dobročinstvo prema jetimima i siromasima to su to su sastavni dio E, života i prakse jednog muslimana koji za sebe kaže da slijedi put Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nažalost, u današnjem vremenu je u istinu malo oni koji imaju lijep ahlak. To je, za, to je, to je znači nešto što izaziva zabrinutost u, u redovima današnjih dajija koji pozivaju Allahu Đelešanu vjeru. Prije svega same daje koliko su izgradile znači kod sebe taj lijep moral. Zatim braća koji oni podučavaju, muslimani koji podučavaju, iako za sebe kažu da slijede Kur'an i sunnet i, da, i bore se i protiv drugih govore i druge napadaju, kada, kada gledamo malo na ponašanje, vidjet ćemo da je na jednom, na jednom zabri, zabrinjavajućem nivou. Malo je oni koji uistinu slijede poslanika sa oselem u njegovom lijepom odnosu. A kitimo se Kur'an i sunnet, a imamo oni koji udaraju svoje žene Imamo oni koji možda sa majkom i babom ne govori. A imamo oni koji sa svojim komšijama nikad mu selama ne nazove. Nek su oni džahile. Ali oni od tebe očekuju da im, da im predstaviš taj islam kojeg zagovaraš. Ili desi se najmanji problem, brat sa bratom ne govori. Šta je to? Je to islam? Ili ne provjerava se, ne provjerava se određena vijest, već se čovjek optužuje. A, vidiš ti, to je to. Do njega je samo došla vijest. A mi smo prošle godine govorili kako da se odnosimo prema greškama brata da kada ti dođe njegova pogreška, kada ti dođe vijest o njegovoj pogreški da je provjeriš, pa da imaš lijepo mišljenje o njemu, pa kad se pokaže da je to uradio, kako da postupiš prema njemu, da ga savjetuješ, da mu pređeš preko toga i tako dalje. Navodili smo pravila oko toga. Ali gdje je to danas? Ja sjedim Kur'an i sunnet. Ovi ljudi neće Kur'ana i sunneta, ljudi neće da slijede pravi put, a kada je u pitanju on i kada je u pitanju kršenja osnovnih prava koje je ova vjera zagovara i koja traži od njega, vidiš ga da ih krši. Zato je potrebno, draga braćo, da se izgradimo u ovom segmentu, da se izgradimo u ovoj oblasti, a to je lijep odnos prema, prije svega prema onima koji su nam najbliži, a zatim prema ostalim muslimanima. Drugo, drugo pravilo ili druga tačka menheđa ahli sunnata od džamata kada je u pitanju međusobni, kada su u pitanju međusobni odnosi jeste spoj između blagosti i milosti i samilosti sa jedne strane i strogosti i žestine sa druge strane. Obavezan spoj između ove dvije, ove dvije stvari. Kaže Allah Želešanuhu za vjernike opisujući ih u Kur'anu Ruhama u bejnaum ašiddao al kufari ruhama u bejnaum Oni su strogi prema nevjernicima, samilosti su jedni prema drugima. Zatim kaže Allah Želšanu opisujući one koje on voli i koji njega vole, kaže Ezilletin ale mu'minine wa izzetin ale kafirin. Oni su ponizni prema vjernicima, a žestoki su i stroge prema nevjernicima. Gdje su muslimani danas od toga? Ne trebamo, ne trebamo raspravljati oko toga. Danas je došlo do potpune promjene ovoga ajeta. Normalno i promjene propisa, jer Allah ne voli one koji suprotno postupe ome ajetu. Danas su muslimani strogi prema vjernicima, jedni prema drugima, a blagi su i žele da teknu naklonost koga? Nevjernika. I zato ovo što se događa muslimanima danas u ovome vremenu, čak i među, među nama, je samo oslikavanje neslijeđenja on, ovoga ajeta i nesprovođenja, njegovog nesprovođenja u, u, u praksu. A to je da su muslimani potpuno okrenuli leđa Allahu i Đelešanu imperativima, potpuno su okrenuli leđa praksi i radu po Allahu i Đelešanu knjizi i onda se čudimo šta se događa, kako to da on može muslimana prezirat, a vidi kako se odnosi prema nevjerniku, zato što su ljudi ostavili rad po Allahu i Đelešanu vjeriti. Musliman, bez obzira koliko on bio musliman, ako se okrene od jednog od jednog od vađiva koji, koji je naredio Allah Đelešanu, sigurno će doći do poremećaja u njegovom odnosu prema, prema drugim muslimanima. Šta, mi, šta mislite šta je sa onima koji se potpuno okrenu od Allah Đelešanu u knjige? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio primjer u tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kao milost svjetovima. To je prvi dio. Ali isto tako došao je kao nedaća onima koji koji ne budu slijedili njega i ne budu slijedili Allahu knjigu. Poslanik jeste milost svjetovima, ali isto tako je nedaća onima koji se okrenu i oni koji se, koji se budu protiv njega, onima koji se protiv njega budu borili. Vi znate da je, da je znao govoriti Kurešijama, došao sam sa krvlju, došao sa ubijanjem. Iako Allah Đelšanu kaže, poslali, poslali smo te kao milost svjetovima. I zbog toga menheć, ehli sudnete od džemata, jeste i milost i žestina. Sa milost i žestina. S time da se, da se gleda kada se upotrebljava jedno, a kada se upotrebljava drugo. Dok druge skupine su otišle u jednu ili u drugu krajinu. Kada, kada počnu sa blagošu, nema joj kraja. Onda su blagi kada treba i kada ne treba. A kada počnu sa žestinom, uvijek su žestoki. To je ljubomara prema Allahu, jer kako možeš ovo trpit i onda nanese, nanese toliko štetu, sam jedan postupak, nanese toliko štetu ovoj vjeri, da ljudi, da ljudi mogu godinama graditi samo zbog njegovog nepromišljenog, nepromišljenog postupka. I on je ispadna, on ljubomorniji od drugih ispada on da više voli Allaho vjeru nego, nego ostali. Kaže kukavice jedne, kako dozvoljavate da vam se radi to i to. A ljudi, učeni ljudi znaju da u tome, da u tome što on radi nema nikakve kori za ovim, samo da donosi štetu. Tako da musliman koji slijedi menhe džehli sunnata ovo žemata, mora znati kada će upotrijebiti blagost, a kada će upotrijebiti žestinu. Mada je blagost osnova. Žestina se koristi u izuzetnim situacijama, a blagost je osnova. I čovjek musliman prema bratu muslimanu treba pogotovo mi jedni među drugima da, da smo zajedno ili da se nalazimo u različitim, različitim mjestima ili u različitim organizacijama trebamo biti milosti jedni prema drugima a normalno i prema ostalim, ostalim muslimanima to je a, drugo pravilo ili druga tačka našeg međusobnog odnosa treća tačka jeste da, da je na muslimanima prije nego što počnu da sarađuju i da, da zajedno rade za Allahu i Lešanu vjeru jeste da oproste jedni drugima da pređu jedni drugima preko onoga što je bilo od ružnijih postupaka od, od nečega što je čovjeka ujelo za srce i tako dalje neće biti ni jedan odnos niti, niti, niti jedan rad niti jedna vrsta saradnje neće biti plodonosna dok se ne pređe preko nekih stvari koje čovjek u svome srcu ima prema bratu muslimanu To islamski učenjaci nazivaju tenkijetu ležva, znači e, raščišavanje atmosfere. Ako hoćeš da sa nekim radiš, a imaš u svome srcu prema njemu nešto, ti sa njemu možeš smijati u lice, možete uraditi posao, ali taj posao Allah Đelšanu neće njemu dati beričeta, niti će dati rezultate. Ali, kada musliman znači, očisti svoje srce, bit će beričeta pa makar posao bio mal i neznatan. A o tome nas uči Kur'an, a tome prije svega Kur'an uči poslanika sallallahu alaihi sallam, pa kaže فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين kaže samo iz Allahove milosti ti si blag prema njima a da si ti osvori grub oni bi se razbižali od tebe pogledajte poslanik sallallahu alaihi sallam najbolje stvorenje, najčasnije stvorenje ali da je grub ashabi se razbižali od njega e ono što nas interesuje ovaj dio ajeta kaže uh, kaže Allah zlašanu fa'fu anhum oprosti im Ostagfir dobro gospodaru, oni će činiti prema meni greške. Ostagfir lahum, traže da Allah Jelšanu oprost za njih. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ I onda se sa njima savjet. Nakon čega? Prvo im oprosti, zatim traži oprosta kod Allaha Želešanu za njih i onda se sa njima savjet. I to je pravilo koje musliman mora uzeti u obzir. Ono što se danas događa, jeste da musliman prema muslimanu, da musliman musliman uradi određenu, znači, određenu nepravdu ili pogriješi prema njemu, ali, ali to toliko, toliko ga obuzme i toliko on vidi velikim tu stvar da ne može nikako da mu pređe preko nje. Pa on je meni uradio, kad god, kad se oni koji jedni drugima prelaze, jer kao što ja očekujem da ti meni pređeš preko greške, tako isto ja tebi trebam da pređem preko greške i da je zaboravim. Ako ti kažeš halali, pa nemoj me više, nemoj više odvrata tražiti i povlačiti ga za jednu te istu grešku. Ako on rekao, ja sam pogriješio. I prođe određeni period i opet se, opet se desi, a znaš ti da si ti meni uradio, potražio pa sam ti halala, gotovo je. Nemoj više se pozivati na neku grešku koja je nekad bila. Tako da je ovo jako bitno u odnosima među muslimanima. To je da jedan drugom praštaju i da onda ulaze u zajedničke projekte, u rad za Allahu Đelešanu vjeru i da, da međusobno sarađuju. I zadnje pravilo koje ćemo spomenuti, sa kojim ćemo završiti današnje predavanje, a to je praštanje muslimanima, činjenje dobročinstva i okretanje od neznalica. To je jedno od, od pravila kojih slijedi Ehle Sunne od džama. Kada je u pitanju greške koje muslimani čine prema nama, praštamo ih. Kada je u pitanju naš odnos prema njima, činimo im dobročinstvo. A kada su u pitanju oni koji znači, zaboravljaju na dobročinstvo i ne prelaze preko pogrešaka, od takvih se okrećemo. I imamo, idemo svojim putem i sa njima se ne zabavljamo. Zna čovjek da si mu činio dobročinstvo, zna da si od njega tražio halala, zna da nastojiš da mu se približiš, A ili pored toga on te vidi neprijateljem, od takvih se ljudi, od ljudi okrećeš i ideš svojim putem. I ne trošiš vrijeme sa njim. Znači, još jednom ponavljamo. Kada su, pi, kada su pitanju greške muslimana prema nama, praštamo ih. A navišemo zato dokaz iz Kur'ana. Praštamo ih. Kada, su, kada, su, kada je u pitanju naš odnos prema njima, činimo im dobro. A kada su pitanje oni koji neće ni jedno ni drugo, stavljamo ih u stranu i prolazimo pored njih kao, kao da se ništa ne događa. Kaže Allah Đelešanu, hudi lafo, vomur bil urfi vari danil džahilin. Kaže, prašta. to je ovaj prvi dio. Čini ljudima dobro i okreni se od neznalica. Sve u jednom pismu majetu se, znači sadržano je ovo, ovo pravilo koje smo sada spomenuli, sadržano je u ovome ajetu. Međutim, šta se posle toga može dogoditi? Može se dogoditi da čovjek nakon što oprosti, dođu mu drugi, dođe mu prije svega šeitan, Pa mu kaže, pa dobro ti uvijek ljudima praštaš. To je poniženje za tebe. Što im praštaš? Pokaži ljudima svoj ponos, nemoj uvijek ti biti donji. Zato Allah odmah poslije toga kaže, wa ima in zeranneke mine šeitani nezgun feste iz billahi na usamiju na lim. Kaže, ako te šeitan pokuša na zlo navratiti, ti se utječi Allahu jer on je taj koji sve čuje i sve zna. Odmah poslije ovoga. Jer Allah Đelešanu zna da će šeitan do čovjeku i pokušat će ga nagovoriti da ne oprostiš da ne radi dobro, da ne uzvraća znači na, na zlo dobrim, nego da pokuša na zlo uzvratiti zlom. Zato Allah Žešanu savjetuje vjernika da, da traži utočište kod njega, jer je utočište od šeitana kod njega. E, zatim kaže Allah Žešanu, inne ledine takav iza mesehum tajfum ne šeitani te zekaru fe ida mubsirun. Kaže, oni koji su bogobojazni, kada i šeitan pokuša na zlo navratiti, sjete se Allaha Želešanu i odjedan put progledaju. Znači u tom trenutku je šetanova koprena na njihovim licima. I ako se sjeti Allaha Đelešanu odlazi koprena. Jer u tom, u tom trenutku ako znači je koprena na njegovim očima može, može izgovoriti ružne riječi. Može uvrijediti brata. Poslije toga kada, kada progleda, to jest kada se sjeti Allaha kaže stvarno vidi šta sam rekao. Zavodio sam se s bratom, mogao sam da prešutim, mogao sam da budem bolja strana i tako dalje, a to je sve zbog toga što se nije, šta, nije se utjecao u šeitanu. I ovo je dokaz da svaka, svaki vid ovakvi, ovak, ovakvog došaptavanja je od šeitana. Kada god čovjek osjeti u sebi ovakvu vrstu došaptavanja, to je nemoj se ponižavati, što mu moraš uvijek praštaš, što mu moraš uvijek prelet preko, preko ružnih postupaka, to znajte da je to od šeitana. A to Allah Želešanu ovdje, ovdje navodi. Znači oni koji su bogobojazni kada ih pokuša šetan navesti na zlo, sjetuje se Allaha i progledaju. Poslije toga dolazi sljedeći neprijatelj. A mi mislimo da je prijatelj. Kaže, wa ihvanuhum je muddunahum fil gaji summe la yuksirun. I njihova braća ih pokušaju navesti na zabludu i u tome ustrajavaju. Nakon šetana dolazi je braća, prijatelji, rodbina. Kaže, dođe žena, dođe brat koji puno voliš i uvažavaš. Pa ti kaže, pa uvijek si donji, uvijek puštaš ljude da, da se sa tobom igraju, da se igraju sa tvojom čašću, a to je u stvari dizanje muslimana na, na jedan velik stepen, musliman koji se koji, koji posjede ovako svojstvo da zna prašta, da zna činiti dobročinstvo drugima i pored toga što oni njemu ne čine, Taka, takav musliman se diže na, na velike stepene, jer se poslani sa selem zakleo da se čovjek neće poniziti, da ga Allah neće uzdignuti. Isto tako neće se uzdignuti, da ga Allah Đelešanu neće poniziti pa suprotno od toga, mada nije spomenuto u hadisu. I kaže, njihova ih braća pokušavaju navesti na, na zlo i zatim u tome ustajavaju. Allah Đelšanu je ovdje upotrebio glagol, koji se inače koristi za dobro. Glagol medde je mudu u arabskom jeziku se koristi za dobro. Kaže, što hoće da kaže, i njihova braća im nešto što je ružno u lijepom svjetlu prikazuju, kako bi i u tome ustrajavaju. Zato je Allah Đelešanu upotrebio ovaj glagol, zato što se njime u, os u osnovi hoće dobro. I onaj koji ti, ko ti je brat, ko ti je prijatelj, on ti u osnovi hoće dobro. Ali u ovom slučaju ga nemoj poslušati. U ovom slučaju ga nemoj poslušati, nego ustraje u tim principima, a to je da praštaš, da prelaziš i da drugima činiš dobročinstvo. I znaj, svaki brat, i svaka sestra koji budu činili to da će ga Allah Želešan uzdignuti i da će biti uvažavan i da će ga samo tako njegov brat uvažavati i da će da postoje mogućnost da nekada da nekada uđe u njegovo srce i da mu oprosti sve što je što je uradio prema njemu taj, znači ta druga strana Molim Allah da sam da nam poslije da nam oprosti i da nas uputi na pravi put, da ispravno shvatimo ovu vjeru i da je praktikujemo u svim njenim segmentima i da Islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.